Ziditorul vine înălțând de pe pământ pe oameni, chipul cel împărătesc, iarăși înnoindu-l. Bucurați-vă împreună! puterilor de sus înălțați cântare, peretele cel din mijloc al vrajbei s-a strigat, cel așteptat venita, căci Dumnezeu om se face, împăratul lui Israel Hristos sosește. mergem credincioșilor să întâmpinăm pe Ziditorul, Cel ce vine spre pământ răsărit din fecioară, să ne luminăm într-o curăție, să strălucim cu fapte bune, cu frică și bucurie să ne gătim a privi cu ochii miții cum Hristos prun se face, care ne îndumnezeiește pre noi oamenii, din milostivirea cea mare. Se apropie Hristos pe trăiele te gătește, mântuirea neamurilor, iată sfârșit răsare, Împodomește-ți ieslea pe păstori adună, Cheamă pe magii din Persia, Oștilor celor fără de trupuri, Lui Dumnezeu strigați, Împăratul cerurilor Hristos sosește, Pisma și focul te va mistui pe tine cel fără de minte, cu adevărat amăgitor și clevetitor al legii, că iată Fecioara, precum a zis Isaia, a avut în și pe Hristos împăratul în este Senhor.